Egunon Gusti, Gusti Oi, Ongi bienvenidas, bienvenidos un día más, una semana más eh, y un año más eh, a Caixo Berriozar, el magazine de actualidad de Berriozar y Ratia. Lo cierto es que estabais escuchando mi voz hace unos segundos, mi voz y la de Jaime, nuestro compañero, pero es que nos ha saltado un programa eh, anterior, el programa que hicimos en víspera de los eh, de la llegada de los Reyes Magos aquí a Berriozar, pero bueno, ese no era el programa previsto para hoy, sí el de ahora, el que estamos emitiendo en directo ahora cuando son las 9 y 2 minutos de la mañana en el 100.8 de FM Y precisamente como estrenamos, eh, no estrenamos nuevo año porque ya hicimos eh, un programa el pasado día 4, ese del que os hablábamos, eh, pero sí comenzamos ya el ritmo normal de nuestra programación. Ya comenzamos de nuevo a emitir a diario, pasadas las vacaciones navideñas, dejamos atrás nuestra programación especial y volvemos a nuestro quehacer diario. Para hoy tendremos una entrevista muy interesante interesante eh, con Fermín Irigoyen, técnico de cultura del Ayuntamiento de Berriozar, que nos eh, explicará, que nos contará eh, qué citas culturales tendremos para los próximos días durante este mes de enero de 2013. Pero esto no se quedará ahí, ni muchísimo menos. Tendremos, eh, como siempre, la actualidad más cercana de la mano de nuestros dos informativos. El primero de ellos, Berrión Albisteac en euskera, y el segundo en castellano, Berrión Noticias. Posteriormente, Jaime, nuestro compañero Jaime Iribarren, nos eh, traerá eh, todo lo que va encontrando por la red, todo lo que está de actualidad. Y como de actualidad están las rebajas, de ello hablaremos en nuestro Sarean de hoy. Y ya si nos queda tiempo en esos últimos minutos de Caixo Berriozar, hablaremos de literatura con Josu Jiménez Maya. Pues esperamos que os guste nuestro menú de hoy, de esta mañana, del día 8 eh, de enero de 2013. Así que esto es lo que tenemos para hoy. Nosotros vamos a comenzar. urtarrilak zortzi ditu gaurko honetan, aste artea da, eta hau berrion albiste egia duzu, berrio irretiaren albiste eman kizuna, esan dugun bezala, aste artea urtarrilak zortzi askorentzat itzulera eguna. Mendialdea, zentroetako, zein aurre eskolako neska mutilen eh, kasua da, esate baterako, aurreak gaur itzuli dira eskolara, egu berritako oporrealdiaren ostean, mendialdeako eh, ikasleen eh, kasuan, asko batzuk eh, oinez joan behar izan dute, beste batzuk eh, autoz gogoar, gogoratu behar dugulako autobus zerbitzua ez dela berrezarri. Dena den, aur gogoan izanen dituzte guk bezalaxe berriki amaitutako gabonetako oporreak eta oporrealdi hoien baitan ezin aipatu gabe utzi urtarrilaren bosteko errege magoen kabalgata. Lantze luze frontoitik aterata gure herriko karrikak zeharkatu zituen segizioak eta eunkalagun erakarri zituen aur zein Ineldu. du. Errege magoen kabalkata izan da, gaur eh, aipatu behar genizuen lehen kontua, baina ez bakarra, egun hauetako beste ekimen garrantzitsu bat, errira mugimenduak antolatutakoa izan da, errira noa izen burupean, musikaz eta poesia zondutako kultur ekimena aurkeztu zuen mendialdea eskolan iragan igandean, eta bertara irureun bat lagun urbildu ziren. Baina egu berriak atzean utzi eta aitzinera begiratzeko ordua iritsi zaigu. Tokiko elkartek antolatzen dituzten jarduerak laguntzeko diru laguntzen justifikazioa egiteko epea hasia da. Justifikazio hori aurkezteko azken eguna urtarrilaren ama bosta izanen da. Justifikazio horiek derrigorrez izan beharko ditu eh, jarduera bakoitzaren azalpen zehatza, balantze ekonomikoa, e, gainera pertsona eskudunak sinatuan, gastuen fakturak eta jardueraren berri emateko erabilitako euskarrien kopia bana. eta musikarekin eh, jarraituko dugu izan ere motxila hogeita bat eh, taldearen videoklip berria aurkeztuko dute berrio zarren dakizuenez motxila hogeita bat musika taldea Down dun amabigaztek eta zortzi voluntariok osatzen dute musika zaletasunak eta zailtasunak gainditzeko indarriak bultzatuta. Taldeak videoklip berri bat grabatu du kalean egindako eta pertsonaskok lagundutako musika ekitaldi bat lipdab buruarekin edo egin dute, baina ez da benetako lip da bat, biztan lehen sentsibilizazioa areagotzeko talde egiten ari den muebete proiektuaren parte da egindako lana, eta berriozarko entzun aretoan aurkeztuko dute bideoklip berri hori urtarrilaren emeretzian. Izan ere, lip dab delako hori berriozarrien grabatu zen eh, parte batean e, eta herriko hainbat pertsona daude proiektuan besteak beste kutsi marea taldeko kantaria Fermin Goñi edota Miriam Raskin. Eman esan dugun bezala urtarrilaren emeretzian izanen da arratsaldeko zazpietan eta sarreraren prezioa bi eurokoa izanen da. Bestalde eta honekin eh, batera urtarrilaren amalautik emeretzira bitartean eh, motxila hogeita bat talde honi buruzko argazki erakusketa egonen da zabalik kulturgunean. Berriozarko albisten eh, kontakizunarekin amaitzeko gure mendi talden berri emanen eh, dizuegu mendi ibilaldiak baina baita bestelakoek ere. Alde batetik, Los Amigos de la Montaña mendizaleak taldeak areso erritik urbil dagoen Ulizar mendira eginen du urrengo ibilaldia. Igande honetan izanen da itzordua, beti bezala goizeko bederatzietan eguzki plazatik abiatuta. Eta bestalde, BKE mendi taldea ere lanean hasi da, e, 2000 amairuko federazio lizentziak e, tramitatzen hasia da dagoeneko, eta hotxailaren amabostera bitartean e, ba, eginen dituzte baimen horiek bete beharriko agiriak herriko kiroldegian jaso eta utz ditzakezue eta hor eh, hartu al izanen dituzue txartelak ere tramitazioa egin ostean. Azkenik BKE taldean federatutako lagunek low cost ikastaro bat egin al izanen dute hogei euroko prezioan pioleta eta krampoiak gelditzeko ikastaroa izanen da eta egun bakarrian emanen dute belagoako Nafarroako mendi federazioko monitorek. Eta gure gaurko albistegiaren baitan kiosko digitala zabaltzeko ordua iritsi zaigu berria egunkariarekin hasiko dugu gaurko errepasoan. Ikasle bati sexu abusuak egitea egotzi diote irakasle bati gazteluetan leioan horrekin zabaltzen du gaur berriak bere edizio digitala baina baditu beste kontu batzuk ere, jaurlaritzak ez du etxiko espetxe politika lasaitzeko aleginean eta ba, alegin horretan ez omen dago Bilboko manifestaziora joateko asmorik e, ba, ez jaurlaritzan ez da EAJaren baitan ere. Beste kontuekin jarraituko dugu eta Bilbora joanen gara, hain zuzen ere EAJko alkate batekin munduko alkaterik onena izendatu dute Iñaki Azkuna Bilboko alkatea. Hori da berria egunkariak dakarren titular nagusietako bat eta ikusten dugunez eh, Bilbotarrek dena ba, modu handian egiten dute eta munduko onenak izan behar dute guztian badirudi honetan eh, topikoak bete egiten direla. Baina bukatzeko eh, afera serioago bat dakarkigu berriak kanen Nafarroako kutxan gertatu den guztia argitzeko exigitu dio kontuz taldeak barzinari. Diario de noticias hartuko dugu oraingo honetan eta hause irakur dezakegun lerroburu nagusia gaztena nafar bat atxilotua izan da eztabaida baten ostean beste bati hiru labankada emateagatik orbina auzoan Bestelako kontuen artean, hauek ere merkealdiak dituzte izpide. Bi orduko hilarako ordaintzeko merkealdien lehen egunean Nafarroan. Eta Nafarroako kutsari buruzko lerroburu bat ere dakarkigu uarteko berri paperak. Nafarroako kutsan gertatu zen argitzeko eskatu die kontu zelkarteak kudeatzaileei e, bestelako albisten eh, artean, hause San Juan de Dios ospitaleko langilek amaitutzat eman dute itxialdia eta akordioa exigitu diote Marta Berari. Eta bukatzeko lerroburu labur baina argigarria UPN gero eta bakardade handiagoan. gara egunkaria izanen da irakurriko dugun urrengoa eta hain zuzen ere berriki irakurri dugun albiste baten berri ematen digu San Juan de Dios ospitaleko langileek eh, bere hitza bete dezan exigitu diote Marta Berari. Bestelako kontuen artean hause etxe etxe kaleratzeak egiten dituzten bankuetatik kontu korronteak eh, kentzea proposatu dute. Eta bukatzeko hau nabarmendu dezakegu, gara egunkarian lakuak esan du ez dela bilboko manifestazioan egongo, baina gestioak eginen dituela espetxe politika aldatzeko. Eta gaurko errepasoa diario den Navarrarekin amaituko dugu. Merke Nafarroako saltoki guztietara iritsi da jada hori da gaurko lerroburu nagusia Kordobilako berri paperearen edizio digitalean. Eta horrekin zer duen beste albiste bat. Hogeita malau saltokik isuna jaso lezakete merkealdiak aurreratzeagatik. Bestelako kontuen artean albiste bitxi bat eskale batek banku batean topatu zuen eta berro, berreun euro zituen zorro bat itzuli egin du. Eta bukatzeko albiste ba, tristea e, lehen ere aipatu duguna gizon bat labankada zerasotu dute txantrean. Txantrean. gure kiosko digitala itxi eta ba, eguneko egunkarien ostean eguraldiari buruz hitz egiteko ordua iritsi zaigu. hotz esnatu zaigu gaur eh, goiza, oraintxe bertan 0 azpitik gradu bakarriera gaude berrio eta alaxe mantenduko dira temperaturak datozen orduetan. Eguerdi parterako, ba, igotzen hasiko dira, hasiko dira termometroak eta amaikan graduko maksimoak espero ditugu arratsalde parterako. Hori bai, zeruak oskarbi mantenduko dira. Hauxe izan dena, eh, hauxe izan da dena, barkatu, gaurko albistegiari dagokionez, informazio gehiago datozen orduetan berriozari irretiaren sintonian, edo ordu oro interneten eguzkiplaza.neten. lehen aipatu dizuegun legez gaurko honetan kultur hitzorduak eta alakoak eh, aipatuko ditugu Eta dagoeneko hemen eh, aurrean ditudan bi lagunak eh, agurtuko ditut gaurko gonbidatua baina baita zu agurtuko zaitut ere Jaime Iribarrien egunon Egunon Jon e, tira azalduko dugu berriz ere enegarrien aldiz ba eskolan zinela Garraioena ez da konpon Hori da <laughs> Garraio zerbitzuaren ez dela konpondu eta beraz, ba, Jaime aste batzutan berandu e, datorkigula eta bueno, ba, ora hemen dugu ja da eta ba zuzuk zeuk nor izanen dugun hemen eh, ba, ondoan gonbidatu. Ba, irrati honetako aski ezaguna den eh, udaleko kultur koordinatzailea dugu gure artean, e, ba, dakigunez, egoikoa den bezala Eh, abendu hasieran agenda ateratzen da, ez hilabeterekoa, baizik eta kasu honetan abendukoa eta urtarrilekoa, Ta bergo goratzeko, urtarrilean eh, abenduan, baino, bueno, eh, zenbait gauza gutxiago logikoa den bezala izango dira, baino badira, gauzak, eta e, errepaso bat emanen diogu urtarrilean zehar udalak berak eta zenbait taldek antolatu aurre ikusten, edo, bueno, prestatu dituzten ekintzak, ekitaldiak, eta bar. E, eh, Fermin irigoien. Eh, egunon, Fermin. Egunon. <laughs> egunon. <laughs> Tira, ba, honen ostean, aipatu behar dugu gainera, e, urtarrilean zehar izanen ditugun ekitaldi gehienak, musikarekin zerikusia izanen dutela, ezta? Bai, arase da, e, horrela suertatu zaigu, batez ere pues beste e, programatzaile talde eta elkarteko okide batzuk egiten duten programazioarekin e, horrela suertatu dela. Mm musika kontuak, baina aipatuko dugun e, lehena, hain zuzen ere, ba, bertan bera gelditu den e, itzordu bat. Ez dira asko izaten, hola, bertan bera gelditzen direnak, baina tokatzen, tokatu zaigu honetan. Bai, e, agendan urtarriaren amabirako bazegoen iragarri Eh, gaita kontzertua izango zela, mhm. eta azkenean eh, bertan bera geratu da, pues, e, eh, zinezkoa esan zaie e, kontzertua bezar, behar bezala prestatzea, eta pues, atzeratuko da, oraindik mhm. ere mm -hmm. pues, ez du e, urrengo datarik e, izango rengoz. Ez du datarik une honetan, baina Egin eginen da, noizbait. <laughs> Horixe. Eta hemen iragarriko da. Hori, horixe da. Eta eginen diren eh, beste kontuen artean, lehen ere eh, aipatu dugu gure albistegian, motxila hogeita bat taldearen eh, ba, bideoklip berriaren aurkezpena, ez da? Bai, bueno, bideoklip baino lip da, e, bada, bada, pos hori, e, nola bait mugimenduan egiten den alako, pos e, mus musikarekin uztartzen den e, grabazioa eta esan behar da, pues, bueno, e, izena duela e, eh, lipdap ez den lipdap. Mhm. Eta e, parte bat hemen berrezarren bertan grabatu zela ne, jada pues, eh, duela pare bat hilabete, ia iru, eta orduan hemengo partaidetza ere baduela, eta bueno, pues, aurkezpen mm. hau eh, beste leku batzuetan egiten ari direla, eta berriozaren ere nahi zuten egin, eta orduan eh, data jarri da urtarriaren emeretzirako. Mm mm-hmm. Nola ez dute... Nola ez dute iragarriko hemen berriozarren, e, ikusi besterik ez bada egin behar, jotuben e, eh, aspaldidanik ikusterik badago, e, hemen ere elkarrizketatu genituen, e, bideoklipa honen e, egileak e, irratian bertan, noiz baiten entzun dugu, baina eske gainera ikusten badugu bideoklipa, hor agertzen dira berriozarko zenbait e, <laughs> eragile ezberdinetako kideak, mareako lagunak ere hor daude parte hartu dutelako zuzen, zuzenean, bere haotzarekin, da bere presentziarekin, mm. e, nahiko arrakastatxua izaten ari da sarean eta saretik kanpo e, bueno, e, zenbait elkarrizketa ere e, e, entzun izan ditugu komunikabide ezberdinetan e, hemen ko kontzertuak antolatu dituzte Fermin? Bai, bai, duela urte batzuk hemen kontzertuak egin izan dituzte batez ere mendialdea eskolan Entzun dezagun, eh, Jon, pixka bat, aber? Mm mm-hmm. se sienten distintos y en las manos las caricias que no quieran dormir. Bueno, hor eh, entzun dugu abestiaren eh, zati bat, lip da bideoklip eh, moduko hau eh, esan bar dugu oinarritua dagoela, hain zuzen ere Kutxi Romeroren kantu batean, no somos distintos izeneko kantuan, beraz berriozarren aportazioa handia izan da, ez? Eh, uh, ekimen honetan eh, guztian, alaxe esanen dugu, eta gogoratuko dugu orduan, eh, hilaren emeretzian aurkeztuko dela hemen, ez? Bai, hori xe da, <clears throat> auditorio edo entzunaretoan eh, izango da, arratsaldeko zazpietan. Mm Eta, bueno, lipdap honekin batera, pues beste zenbait lan aurkeztuko dizkigutela bertan. Mm -hmm e, beste hainbat kontu eta horrekin zerikusia duen e, beste kontutxo bat ere aipatu behar dugu izan ere aurreko egunetan erakusketa bat zabalik izanen da, ez? Ala da, bai, aurreko astean amalautik emeretzira e, kulturgunean jarriko dugu erakusgai hoiek e, egindako argazki erakusketa beti ere lan honen inguruan. Mm -hmm, hori amalautik emeretzira eta... Baina musikarekin lotuta badaude gauza. Hori da, Eh, gauza gehiago, ekimen gehiago eta itzordu gehiago, beti ere ba, musika ba, izpide e, eh, dugula, ez? E, bai, e, hain zuzen ere esan badugu hau eh, zera e, meretzian izango dela larun batarekin urrengo egunean ere e, flamenko ikuskizuna izango dugu entzun aretoan. Mm -hmm. e, berrozaren sortzen ari da orain e, flamenko elkartea edo talde berri bat eta hoiek egingo dute emanaldia e, igandearekin e, urtarriaren hogeian esan bezala eta arratsaldeko zazpietan ere. Mhm, hor beste itzordu bat, eta ez dakitzen musikarekin lotura duen besterik badugun, bai, ez esaten diazu buruarekin, e, suposatzen dut badago, badagola gauza desiente horrein eh, dikaipatzeke. Ga, gaiteroak ditu hor, <laughs> Ez, e, gaitariena ja, atzeratuko da, ekitaldia, baina e, hogeita e, zazpiarekin, e, hogeita zazpian, e, doinua musika bandak eta elkarrekin abez batzak kontzertu berezia emango dute. Eta esan behar da, eh, jende asko eskatu zuela, e, oie kazaroan egin zuten kontzertu berezia, mhm. elkarrekin egindako kontzertu berezia, errepikatzea. Eta hain zuzen ere, egun horretan e, emango da, e, kontzertu horren errepikapena. Lehenengo aldian, mendialde asko ematekotan emateko <laughs> abian ez, <laughs> errepikatu beharko orain, ah. baina bete egin zen, lepo, ez? E, Gau, e, eh, gogoratu behar da, entzuna berria oso polita dela, oso erosoa, baina irureun eserleku besterik ez dituela, eta hmm. lehengo, bueno, bueno, hau, oso konzertu <laughs> berezia, berezia izan zen, baina ohikoa da urtean behin edo, egu berrietan, adibidez, eh, askotan eh, musika bandak e, egiten duen kontzertu hori mendialdea eskolako areto handian eh, eman izan du. Mm Bueno, orain eh, gauza gehienak egiten dira entzun baina agia da. E, lepo eta bueno, ba, jende haunitze kanpo geratu izan zela. Orduan errepikatuko dute, Mhm. Eta seguro berriro beteko dut <laughs> beteko <laughs> dute eta seguruenik ba, aurretik izan zuten arrakasta hori bera izanen dutela bigarrenean ere, zeren jendeak ba, ikusmin handia dauka, ez da? Bai, eh, gainera esan behar da, kristoren lana eh, egin behar izan zuten kontzertu hau eh, prestatzeko, eta pena ere, pues, soilik egun baterako horren beste legina egitea. Gogoratu behar da, hor, bitalde hauek batera, e, liriko batzuk ere izan zirela, eta hoiekin prestatzea mhm. pues, badu bere lana. Mhm. Orduan hoiei ere, nola bait, etekina ateratzeko egindako aleginari, merezi diela ere berriro ateratzea. Bueno, Jose Germanek etekina ateratzen dio, abiz izan zen e, <laughs> guztietan, eh? Ez eta uste dut, e, eh, noliz izan zen, Jon, eh, berriro guberrietako konzertuan, kon, e, banda gidatzeaz gain, ausartu zen ere zeo zer eh, kantatzera, ez? Hori izan zen... Eh, ah, hogeita seian. Ah, ogeita izan zen, eta... eta seian uste dut, bai. Bai, eta entzunaretoaren irekiera ekitaldian ere, berak eh, abestu egin zuen, eta... Bai, baina, hortan pianoren laguntzaz. Piano, <laughs> ba, alaxe da, alaxe da, bai. Eta tira, bueno, hogeita bosgarren urte urrena ez bada, ba, bueno, ba, horten hogeita seigarrena ospatuko dute, edo aitzakia, orotariko aitzakiak ditugu, ez? Eta uste dut, azken kontu bat ere, aipatu bertzen igula, Eta gokionez ez da? Badago, bai, e, zera, agenda honetan sartzen ez baldin bada ere, gogoratu nahi dut, e, eh, otxailaren hasieran izango direla horten, iauteriak, orduan horri begira ari garela, ja justu e, egu berriak <laughs> pasa berriak garela Baina aurten berritasun handi bat eh, iragarri nahi dugu eta bada txolin e, eh, panpina eh, ari garela aspaldidanik berritu nahian eta mm joan den urtean ekin genion aldaketa horri. Orduan, aste honetarako izan nahi dugu e, panpina, panpin berria, E, erabat ezberdina izango da e, itxuraldetik, batez ere hartuko du, pues, ateratzen den pegatinean ikusten dugun antzera edo molde horretakoa, Eta gero baita ere teknika aldetik, pues, eh, bada ez dakite eh, nola baiteko latez ez dakizera, eta oso teknika hiperrealista. Orduan, mm panpin berria denez gero, le, iauteria kailegatu baino lehenago, ezagutarazi nahi dugu mm-hmm. jendeak identifikazio egiteko. Ez izango ezagutu izan dugun bizar gorri hori. Mm beraz, Orduan, baina bizarra izango du e, ez dut uste, uste dut moztu duela. De, ah, eh, <laughs> bai. <laughs> bizarre egin du gure txolinek ezakit historikoki zuzenagoa edo errealistagoa izanen da bintzat, ez? Ah, Bizar gorri eta hile luze horiek, segurazki ez da oso errealista izango. Hala ere, ez dakigu, ez dugu zera, bere irudirik, orduan beti ere ari gara nolabaiteko astrazio batean. Mm Beraz, eh, hori, ba, urtarrilean zehar, baina otxailera begira, otxaileko... Ba, bai, iauteriak e... Eh, otxailaren bederatzearen inguruan eh, izango dira, aurreko astean landuko dira eh, beste zenbat jardu erekin, horretaz hitz egiteko parada izango dugu urrengo albistegi <laughs> batean. Baina lehenbailen esatera hori txolin berria izango dugula eta pues, batez ere eskolan eta aurrei begira pues, mugitu nahi dugu e, eh, aurrek e, eh, ja, panpin berri honekin identifikazioa egiten ahaz dezaten. Orduan aurrek usten duzu, nola egiteko aurkezpen publikoa egitearena edo? Bai, e, Argazkiak egin dira baita ere nola izan den eh, lan eh, hau sortzeko prozesua, orduan horrekin eta manpinarekin pues, mugituko dugu bai kulturgunean, bai eskolan, bai beste zenbait lekutan buruatzen badin bazaigu. Mm -hmm. Zongi, adibidez, maia digitalean, zeo ere egiteri baldin badago, guzki plazan aurkesteko eta argitaratzeko pres gaude, noski. Gu ere, Jose Germanek bezala, aprobetsatu egiten dugu, <laughs> ditugu aukera guztiak, ba, ba bai e, eguzki plazan ateratzeko, irriatian ateratzeko, eta beti ere, ba, berrio zartarri informazio horiko osoena eman izateko, eta ezakit, nire aldetik, e, ba, galdera sorta amaitu eginda, ezakit, Jaimek zerbait gehiago komentatu nahi zuen badakite egon badirela gauza gehiago, badakigu agendatik kanpo geratzen diren azken momentuan aurkeztuta antolatutako gauzak izaten direla beti, eta nik ustut hilabete honetan gehiago, zeta azaroan e, deitu edo bidali behar da informazio hori agendan sar dezaten, ez udalekoek, baina pues, askotan ez da hori horrela gertatzen, ez Ateneoko oek kantolatute dute fiaren inguruko itzaldi bat, e, eh, leister e, eh, urtarrilaren eh, erdialdean eta bueno gauza gehiago gongo dira amaseian hori da pues e, gauza gehiago izanen dira eta eta bueno e, horren berri emanen dugu noski Baina printzipioz, pues urtarrilekoa hola izaten da, ez? Ba, musika emanaldi batzuk, e, gauza gutxi batzuk, baina claro, ez denolako eguna egunak izan ditugun, ez? Bai, bai, bai, hori ere kontuan izan behar da agenda egintzenetik, ba denbora asko pasa dela, ez? Eta ara da bai. Eta berrietako ekimenak nola atera dira Fermin? Eh, eh. Goiz da esateko aber bakotzak ze arrakasta izan duen, e, ohikoak direnak nik esango nuke oso arrakastatuak izan direla, e, zerotik hasita, e, gero baitare zera, e, abenduaren 26an aldezarrean egiten den festatxoa ere, pues e, sortatu zen eguraldiak lagun, esan behar da baita errege kabalgata ere, pues hori kalean ospatzen direnen artean, pues, e, eta modu honez egin ahal izan dira. E gero besteak e, e, bestelakoak ere izan dira eta entzunaretoan adibidez aur programazioaren aldetik pues e, ez horren arrakastatu Eta mm. esaten dut, e, sorpresarekin, ze ikusten ari ginen, nolabait, e, aurrendako egiten zen programazioa, pos, e, eh, gehienetan bete egiten zela, ez da horrela gertatu izandako e, ikuskizunekin, eta hori aztertu beharko dugu, e, zerbaitetan ez dugun asmatu, edo pos, ez dagoen horren beste beharrik. Ez, e, egunero zegoen zerbait orduan jazkenean. Eh, bai, ez dakit, badirudi txikitxoen aizialdiare aldatzen ari dela, aizialdi moduak eta alakoak ez dakit. Edo txikitxoek behar dut ere denbora jolasteko, ere oh, jostailuekin. <laughs> Olentzerok ekarritako jostailuekin eta alakoekin. Tira, ba, uste dut, honetan utziko dugula, hausnarketarako gaia behintzat eman dugu, baina hori beste batean eh, izan beharko du, Fermin irigoien eh, mi esker beste behin ere, gurean izateagatik eta zuei bai e, zera uinak zabalik izateagatik e, guretzat eta baita e, esatea probestuko dugula e, eguzki plakazak e, be, eskaintzen digun aukera txolin berriaren ingurukoak zabaltzeko eta beste batzuk zabaltzeko ere oso ongi aio Comenzamos nuestro boletín informativo en castellano, esto es Berrión Albisteac eh, y hoy es 8 de enero, día de vuelta al trabajo para muchos, de vuelta a clase para las niñas y niños de la escuela infantil y de los centros Mendialdea 1 y 2 que han tenido que volver a desplazarse en coche o a pie ya que el servicio de transporte escolar no se ha restablecido. Así que normalidad absoluta como, eh, como la normalidad que está viendo desde septiembre de subir la mayoría de ellos en coche debido al mal tiempo o al frío que hoy eh, se dejaba hacer notar eh, eh, a primeras horas de la mañana. Pero sin duda uno de los acontecimientos que más se comentará hoy entre los chiquis es la cabalgata de Reyes que tuvo lugar el día 5 en Berriozar y que recorrió las calles del pueblo con muy buen tiempo, atrayendo a cientos y cientos de personas. Y al día siguiente de la cabalgata, otro de los acontecimientos más interesantes de los últimos días ha sido el evento Errira Noa, organizado por Errira. Así es, 300 personas se acercaron el día 6 a Mendialdea, a la Escuela Mendialdea, para presenciar este espectáculo de música y poesía organizado por el colectivo Errira, en el que participaron músicos y escritores de renombre de toda Euskal Herria. Es tiempo ya de mirar hacia adelante, de dejar atrás eh, los días de vacaciones navideñas y la, nuestra primera cita es la justificación de las subvenciones a las asociaciones locales de Berriozar del año 2012. Y estas asociaciones tienen como último día de entrega de esas justificaciones el 15 de enero de 2013, así que ya están trabajando a tope para presentar la documentación necesaria. La justificación deberá incluir obligatoriamente una breve memoria descriptiva de cada actividad y el balance de gastos e ingresos firmado por personas competentes, facturas de gastos y copias de los soportes publicitarios utilizados. Hablamos ahora de otra cita que tendrá lugar el próximo día 16 eh, y que nos hablará de banca ética y alternativa. El ponente será Carlos Rey, miembro de FIARE, y la charla se ofrecerá el 16 de enero miércoles en el Culturgune a las 7 de la tarde. Otra cita cultural eh, será la presentación del nuevo videoclip de Mochila 21 aquí en Berriozar. Mochila 21, que es un grupo de música formado por 12 chavales con síndrome de Down y 8 voluntarios surgidos por el amor a la música y el esfuerzo de mm, la superación. Este grupo acaba de grabar un videoclip basado en la canción No Somos Distintos, compuesta por el Berriozar Tarracuchi, cantante del grupo Marea. Este trabajo, que es parte del proyecto Muévete, que el grupo está realizando para la sensibilización de la población va a ser presentado en el auditorio de Berriozar el próximo sábado 19 de enero. Esta presentación tiene que ver con, eh, con que parte de la grabación del eh, lipdab o del videoclip se hizo aquí en Berriozar. También participaron varias personas de la localidad en dicho proyecto, entre otros el mencionado Cuchi, Fermín Goñi y Miriam Razkin. El acto comenzará a las 7 de la tarde y la entrada costará 2 euros. Al mismo tiempo se va a exponer una serie de fotografías sobre el grupo del 14 al 19 de enero en el espacio de cultura Culturgunea. Hablamos ya de cuestiones deportivas. Los amigos de la montaña han organizado una salida al Monte Ulizar. El domingo día 13 de enero los amigos de la montaña marcharán a la localidad de Areso para ascender a la cima del monte Ulizar. La cita, como siempre, será a las 9 de la mañana desde la Plaza Eguzki. Y recordamos que BKM Aldea sigue adelante con la tramitación de las licencias federativas, así como con la preparación de un curso low cost. Como en años anteriores, BKM Aldea ha comenzado la tramitación de las licencias federativas de 2013. Para el año en curso, el Club de Montaña Local tramitará las licencias de todos los montañeros que estén interesados hasta el 15 de febrero. Gracias a la colaboración de Berriquilán, los impresos con toda la información para rellenar se podrán recoger y depositar en la recepción del Polideportivo Municipal. Este año, como novedad, todas aquellas personas que se federen con BKE podrán realizar un curso low cost por tan solo 20 euros. Este curso de de autodetención con piolet y cramponaje será de un día de duración y será impartido por monitores de la Federación Navarra de Montaña en Belagua. Bien, hora ya de abrir nuestro kiosco digital, de echar un vistazo a los eh, periódicos del día. Eh, cuéntanos, Jaime, lo que dicen hoy los titulares. Pues hoy empezamos el repaso con el oh, periódico Gara, los trabajadores de San Juan de Dios exigen a Marta Vera que cumpla con su palabra. Estaban encerrados en la iglesia de San Lorenzo y reclaman a la consejera de salud que mantenga la concertación de Osasunvidea, con este centro. Amayur pedirá al ministro de Defensa que aclare sus declaraciones. Y es que el ministro insinuó durante la Pascua Militar, la celebración de la Pascua Militar, que el ejército estaba preparado ante las apuestas soberanistas. Osasuna no quiere darse un simple paseo por Valencia y nadie lo diría, sabiendo que no va con los titulares. Y eso es lo que asegura, eh, aunque es lo que asegura su entrenador. Eh, juegan hoy a las nueve y media y lo hará, como decíamos, con la ausencia de bastantes de sus jugadores habituales. Y seguimos este repaso a la prensa digital con Diario de Navarra. 34 comercios pueden ser multados por adelantar las rebajas. Es un subtitular del titular de hoy, que es que se abren las rebajas entre todos los comercios de Navarra, pero que como ya sabemos se habían adelantado por parte de algunos comercios los días anteriores. Navarra llegó a marcar una máxima de 24,2 grados el día de Reyes y es que esto es noticia porque se trata de la temperatura máxima que se ha registrado durante esta jornada nunca de los jamases. Un joven de 15 años herido de gravedad al estrellarse su goitibera y acabamos y acabamos este repaso con Diario de Noticias. La banca aumenta hasta los 2,5 puntos el diferencial que cobra por los préstamos. Se justifican diciendo que ya no se conceden tantos préstamos como antes. Ya se sabe, la banca nunca pierde. Un joven detenido por acuchillar a otro en un piso de Orbina tras una riña banal. Vaya noticia. El gobierno foral recorta el presupuesto prorrogado para ajustarlo a sus previsiones. Así que, aunque no se aprueben los presupuestos, se pueden recortar los presupuestos recortados. Bueno, va, es que ricasco, Jaime, eh, por eh, ese repaso a los titulares del día y tras la información de prensa nos toca hablar de meteorología. Star se ha despertado hoy con frío, con el frío de ese grado bajo cero que tenemos eh, ahora mismo aquí en eh, nuestra localidad, eh, aunque parece que durante las próximas horas los termómetros irán subiendo poco a poco hasta alcanzar los 11 grados de máxima previstos para hoy por la tarde.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 Horregatik, berreskuratuko dugu, aurti gaurrera, eh, sarea izeneko atalori, eta gaur zertaz itxe egingo dugu, ba, Jon, ez bada merkealdiaz. <laughs> Egu berrietako borren ondoren merkealdiak heldu zaizkigu. Eta, bueno, naiz eta gabonetako diru asko gastatu dugun, seguru aski edo al izan dugun guztia <laughs> merkealdien gauza gehiago merkealdietan e, eh, gauza gehiago eros, mm erosten ditugu normalean Eh, ni nire oso zalea, etor du daukat, baina esaten duten eh, nafartarrok eh, bataz beste, beste ez bakoitzak laro euro gastatuko dugula, batzuen dako asko izango da, beste batzuen gutxi, baina bada, bada zerbait bada, eh, kontutan hartzen badugu eh, guberriak agurtu, agurtu berriak ditugula, ezta? Hmm. Eta, bueno, aurten... Eh, bueno, merkealdiekin lotuta datorren no, izpide den gain, zera, nagusia da mm, merkealdi edo merketa algune txikiek eh, duten egoera, ezta? Mm iragarri dute, e, bueno, mm, datozen asteetan ez bada dute e, e, bueno, e, oso, oso kampaina ona asko eta asko itxi beharko dutela. Mm Gauzak oso larri daude, ba dara matzate hilabete haunitz e, eh, oso larri, oso, oso gaizki, eta, bueno, hor eh, betikoa, ez? Ba, hor badaude e, merkatalgune haundi, haundi, haundiak prezio ia, ia, urteroko egun guztietan <laughs> e, merkealdiak eskaintzeko mm aukerakin, lege berri bat ere badago, Eta horren inguruan, eh, e, eteben izan duzen eztabaida interesgarri bat, guk bakarrik eztabaida horren e, aurkeztuko dugu, minutu batean labur bilduko dugu, ba, e, sei kolaboratzaileek e, bueno, duten iritzia, Eso eztabaida interesgarria da, zeta merkataldiaz baino e, mm, ematen du hitz egiteko merka, merkatalguneen e, etorkizunari buruz. Mm -hmm. E, bueno, azkenean eztabaida da ea, metarka, ea merkealdiak e, bakarrik orain egin behar diren edo bakoitzak nahi duen nahi duenean e, egiteko aukera e, eman behar eman behar zaion, ez? Zeta noski mm, kontragarriak diren ze gauza gertatzen dira, ez? Ba, alde batetik data finko bat e, ezagutzen dugun bezala e, jartzen bada soilik mm, gertatzen dena da askotan ba haundiek daukatela aukera gehiago merkataldi honetan ba arrakasta arrakasta lortzeko, ezta? eta berriro ere ba, txikiek pues, galdu egiten dute mm, ezin dutelako konpentitu haundiekin mhm. eta esaten dute batzuek pues, hori pues, e, txikiek baina epein eukiko balute aukera nahi dutenean merkealdiak egiteko ba, agian aukera gehiago izango lituzkela e, eh, aurrera egiteko baina bueno, hori oso eztabaidagarria da da eh, e, orain entzungo dugun bezala en, entzunen dugu comercio preparado para tener rebajas todo el año? En este momento no. ¿Por qué? Pues porque la ley salió, me parece que el 13 de julio del, 2012. Sí. Y mm, todavía estábamos sin, organizarnos, sin preparar. Y yo pienso que, que grandes, las grandes marcas, las grandes firmas también ¿eh? porque todavía no lo han hecho, concretamente Bilbao no. Bueno, pues hay algunas que sí, pero vamos a preguntárselo, Vamos a, preguntárselo a Carlos. Carlos Dueñas, Arrachaldeón. Arrachaldeón. Rebajas todo el año, ¿qué te parece? Totalmente de acuerdo. Yo creo que serviría para eh, facilitar el flujo, la circulación de dinero. ¿Se activaría el sector? Sí, sí, sí, sí. Siempre dentro de un consumo moderado y responsable. Denis, ¿estás de acuerdo con lo que acaba de decir Carlos? Yo para mí no. ¿Por qué? Al final no llegarías a tener un beneficio como empresario y eso te llevaría por caminos bastante malos. Bien, pues eh, Judith parece ser que va bastante a rebajas, ¿no? Yo sí, me encantan. ¿Y por qué <laughs> rebajas todo el año sí? ¿Por qué? Porque me gustaría que todos los días podría, <laughs> poder ir a comprar cosas accesibles. O sea, solamente como consumidora. Sí. Bien. Lourdes, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Sueles irte de rebajas también? En las fechas concretas, sí. Pero todo el año. Estamos proponiendo todo el año. ¿A ti qué te parece? no, para mí es eh, algo antagónico. Es decir, una rebaja tiene que ser sobre un precio que ya está establecido durante una serie de meses, que en unas épocas determinadas, que ya están, es una fórmula ya muy arraigada, se rebajan. Con lo cual, personas que eh, de otra manera no tendrían acceso a unos productos de una gama determinada pues no, no acceder. Pues Lourdes ha dicho que, que, no, que no piensa que es una fórmula. José Luis, en cambio, le voy a hacer una pregunta. Hola, José Luis. Hola, Caixo. Si tú, Caixo, León. Si tuvieras una tienda, ¿pondrías rebajas todo el año? Yo creo que la ley está que han sacado está jorobando también a los comerciantes, a las pequeñas empresas, porque si yo tendría una tienda, ¿por qué no soy libre yo de sacar rebajas cuando a mí me convenga y deshacerme de X género? Vale, ha quedado claro. Pero ba, ez dugu denbora gehiago horretan sakontzeko, gai interesgarria bada ere, baina, bueno, horru txiko dugu, jendeak hausnartu, eh, hausnartu dezan eh, eh, honen inguruko hausnartu barreko guztia, eh, badago lako, eta, bueno, inoiz eh, aukeran, e, merkealdiak luzatzen direlako, mm agian ea lortzen dugun e, irratira ekartzera bertako komertzio etako norbait. Eh? Bai, eh? bai, saiatuko gara. Bai, saiatuko gara <laughs> bizpairu... E, bai e, fenomeno hurbildu hurbiltzen irratira ea gai honen inguruan zer esaten diguten. Ederki eta orain eh, ba, sarean eh, sekzioa atzean utzi eta literatura zarituko gara Josu Jimenez Maiarekin. literaturaz eh, aritzeko unea heldu zaigu eta horretarako hemen eh, gure estudioetan eh, daukagu Josu Jimenez Maia. Kaixo Josu egunon. Egunon. Gaurko honetan gainera poesiaz ariko gara Miren Agurmea beren obra batekin. Bai, e, iraganden astean aholkatu genuen erraz irakurtzen den liburutxo bat, Kirmen Uriberena, Bilbao, New York, Bilbao, mm -hmm. historia laburrez osatua, eta bon, bizi garen mm, bizit modu ero hontan, <laughs> jendeak esaten du ez daukala denborariki irakurtzeko, ez daukala betarik hartzen irakurtzeko, Eta holakoetan, ba, poesia liburutxo bat izan daiteke modu bat noiz behinka, la, e, poesiaren bat irakurtzeko. Eta nik ekarri dut e, gisa, e, hemen, begin aurrean dudan liburu hau, mhm. susak e, beti bezain txukun argitaratzen duen moduan, mm -hmm. mire nagur, mea beren azalaren kodea. Bien, lagurmea be, iazko e, denboraldian, hemen e, eh, berriozari e, eh, aholkatu nuen haren bertze liburu bat, e, lagunak izan arren aitortu behar dut ez didala inolako eskupikorik ematen, bire lagurmea be, bere liburuak e, sustatzeagatik. <laughs> Bueno, ez da guri ere, eh? irratiari ere ez dio ematen. <laughs> nik uste ez dut labea gainera, baina nik uste dut zinez oso emakume interesgarria dela. E, e, bizkaitarra, lotura berezia dauka Nafarroarekin, e, eta diburu hau duela amabi urte atera zen, azalaren kodea deitzen da, mhm. badu oi bat e, gogora dakarkiguna edo burura ekartzen aldiguna, azalaren kolorea, baino mm, poetaren jolasa izan da deitzea azalaren kodea, ez du zerikusirik ikusirik eh, e, azalaren kolorearekin, eta hemen aurkituko ditugu benetan oso poema er, ederrak, eh, erraz eh, irakurtzekoak, Bost atletan dauka antolatuta mhm. poema bilduma hau, oharrak, orbainak, tatuajeak, kontraseñoak, eta kodea. Eta kodeari dagokionez horrela esaten du. Bestelako kodea aldarrikatu nahi dut. Hitzarena ez berz ez bezalako kodea. Izkera ez hitzezkoa. Oroimenean kondenatu ezineko lenguaia. Zinak gezurta ditzaken berbakera. Erreklamazio libururik era. Tarifa zerrendari gabeko mintzo mutua mezu amigoz itxuraturiko jario askea, adierazi gura ez denaren adierazpidea. Paradoxaz, eh, betetako mhm. poesia jaburra, gogoa bai. ematen duena berriz irakurtzeko bai. bestelako kodea aldarrikatu nahi dut hitzarena ez bezalako mm. kodea mm. hizkera ez hitzezkoa oroimenean kondenatu ezineko lenguaia tarara, bai poesia onarekin askotan hori gertatzen da bai. ez eh, birritan hirutan irakurtzeko gogoa emate dizula bidean gelditu zaizun hori harrapatzeko ez eta kaso beste zentzuren bat aurkitzeko beste esanaren bat ez egia jon <laughs> arrazoi eta niri hori gertatzen zait e, liburu liburutxo honetako poesia batzuekin. Behin eta berriz irakurtzen ditu dela, biziki guztain zaizki dela, ez denak, noski. Mm? baina benetan, badira e, poema batzuk, ene ustez oso, oso, oso ederrak. Ez? Eta... E, Bukatzeko batzuk, nahi baduzu. Batzuk baita e, puntu erotikoa eta puntu kilikagarria dutenak. Mhm. Eta horrekin bukatuko dut. Ederki, os, modu egokian amaituko duzu gainera. Bular matxak bustirik dauzkat. Zeuk milikatu dizkidazu. Kiribilka, kurubilka. Nire bular sagarrek ernamuinak dirudite. Erronka egiten diote aireri apurtu baino lehen. Ozkaturi ditut bular gereziak. Urrezko sustraibat bat errotu didazu sabelean. Oso ederra, eta zuk esan duzun bezala. Oso E, puntu erotiko hori, eta, ah. bueno, izkuntzaren... Hau neska, batek oparitzen dizulako zerbait, eta, bueno, <laughs> urtzen zara. Ala ez? Bai, bai, bai, egia, egia, egia berdaderoa. Tira bai, Josu Jimenez Maia, mi esker beste mi ere bai. gurean izategatik, eta urrengo aster arte. Urrengo aster arte, bai. Bueno, y esta sintonía nos indica que ya nos vamos a marchar, eh, ya nos despedimos, eh, pero bueno, solo hasta mañana, porque ya hemos recuperado el ritmo habitual de Caixo Berriozar, así que mañana a las 9 de la mañana, sin falta, aquí estaremos en el 100.8 de FM o en eguzkiplaza.net, así que Jaime, Viararte.